Egun hon oroer, hene egunko egintzian izena da, eiak aslia, auherra. danik, hene ustekeietan, jakasle baten izatia ofizio goxua eta aize zela. Hain beste bakantzak ukeitia. Goxudea? Hain guti uen igaitia kurtsuetan, denboa libro emaiten du, ez? Bena oai, Eskolako eta beheziki ikastolako mundia barnetik ezagutzen hain Eta egia erran, jakasle bat hain ez da hain bestea aize. Bateze, lehen urtian, antolatzia, hauren atzartar zunukeitia, laguntzia, hauren aintzinatzia jarraiki, eta haien lilitzia segurtatu, hoi bai, animale collanada. Eta prefosta, saintu saintiaren prestaketaz mintzatu gabe. Aipatu dutalaik gehi ene laguner, <clears throat> nula gogor atzamaiten dutala ene lan eni erriz hasi zintien. Ea, juge otoi, aihiz egiazko jakasle bilakatzen, beti planitzen. Eta ni, be bai, egiazki aizaidu da, mena segurtatzen gurtatzen ez dela. Eta karkaza bat bit dudi, azken eian zunen gizaz. Ez niz ordin hortaz habo planitzen. Eta azken bigaiza erran nahi deiziet. Guai segur niz, ez diela auherrak. Jakasle ara pu. Eta azkenik, beti hun egiten du uste haustia. Izan zite ahal Adio!